No siema mordo. No jedziemy rozkurwić ten, ten bank. Ile jest, tych, ile jest ochroniarzy w środku? Nas jest tylu samo, dobra, jedziemy. No to kurwa jedziemy. Parkuję na ręcznym pod bankiem, Audi biegają do środka Czerwone kominiarki, podchodzę do kasy, kobietę celuję w pyski I mówię Wszyscy leżą na ziemi ze zrani Ochroniarzowi krew leci z bani Borikson w rękach trzyma dynamit Wyjebał was kosmos, gang z Albanii Ściąga swego męża dziwko złote okulary Bo mam takie same, zawsze chciałem mieć pary. Dawaj to kurwo, bo ci zajemy z bani A ty skurwielu, mam hajs do Samary Ram pam pam pam, jep jep jep Szukam Alibaby, gdzie on jest Pytam Boriksona, gdzie on jest A on po drugiej stronie już wali sklep Zabaw na bank, wieczne pierdolnięcie Na mojej mordzie czerwona kominiara Płacz kurwo w funtach, złocie i dolarach Wsadzam w mordę karabin jakiejś babie To jest napad na bank, zaraz będzie po sprawie Jak ci się podoba mój czerwony kolor? Nie bój się nic, zaraz biorą cię na ojom Nagle wpada z kopytem byku Popek się wydziera w jakimś innym języku To jest gang Albanii, krótka piłka Wódka, karabin, kokaina i siłka Pop przypadkowo strzelił komuś w łeb Bardzo przepraszamy, to była pomyłka Zawsze jest chwila, żeby pozdrowić fanów Nawet jak gang wali ściana baranów Szybki napad na bank Selawi Kończymy robotę i zamykamy drzwi Mega siaga druko ciolo masta chujo Banglo zjebany wszyscy wyskakują Silnik odpalony nasze Audi ryczy Strzela w powietrze ktoś ucieka po ulicy Wszyscy zakładnicy zostali w banku Siedzą pod ścianą usrani ze strachu Pista do dechy lecimy na full Niech żyje ganga na czele król To jest na bank wszyscy do góry producent Muzyczne pierdolnięcie